Esperanto en granda libro foiro. Pro merito plena iniziato de Asocio Esperantista de Rio de Janeiro, Esperanto estis vaste montrita dum la dudec unua Bienalo del Libro Rio, de la unua gis la deca de decembro du Gi estas unu e la plei furorei cultur festivaloi en Brasilu, visitita de centoi da miloi da homoi, inclusive de cent milo da lerneianoi. Citiun iaron la ceftemo de la evento estis la concepto pri elastai legajoi, cio elstarigas la gravetsom de racontado sen depende de platformoi, sed cun evidenta emphaso ie libroi. La intenso estas la formado de nazio de legantoi. La Bienalo nun festas sian quardec iarigion, cae la administrae instansoi de la urbo en la persona de la urbestro Eduardo Pais donis al la evento laulegian statuson de nemateria cultur ricciajo. En 2023 la publico attingis recordan quanton tricent octec autoroi de libroi ce estis cae tricent eldoneioi representigis. Ie la vespero de la unua tago de la evento, la fama statuo de Cristo Redemptora en Rio aperis cun la cemiso de la festo. Iam en la unua tago oni atingis recordan vendadon de libroi. Unu el la organizantoi declaris, la Biennalo estas la plei granda literatura, cultura cae amusa festivalo in nia lando, cae gi atingas sian quardec arigion amplexigante la concepton pri legato, valorigante historioin cae racontoin, sen depende de platformoi, jen per kino, jen per televizerioi, videoludoi au TikTok. Cio devenas de la libro, cae revenas al gi, cae in tio staras la bellezzo leganto legantoin. La esperantisto in Rio per longe planita agado, successis starigi en la libro foiro belan standon, con bone videbla enireio, abunda exposizio de libroi, cae tut tempa informado alla publico. Oni disdonis milloin da flugfolioi, cae trinitai dejorantoi trafe informis la publicon. Clau attesto de la laborantoi, plei multae visitantoi surprizigis pri la existo de la fenomeno esperanto en la mondo, cae simpatie reagis alla ideo. Evidente temas pri la plei tauga publico por disconigado de esperanto, homoi quiui interesigas pri legado, culturo cae clericio, homoi quiui havas amplexan intereson pri la socio cae giai problemoi. Inter ili, multae infanoi cae junuloi. Gratulon alla esperantistoi en Rio de Janeiro, qui donas viglan exemplon de modela agado por nia afero.